فلا صدق ولا صلى Mais il n'a ni cru ni fait la salate. Par contre, il a démenti et tourné le dos. ثم ذهب إلى أهله يتمطى Puis il s'en est allé vers sa famille marchant avec orgueil. أولى لك فأولى Malheur à toi, malheur, ثم أولى لك فأولى et encore malheur à toi, malheur. أيحسب الإنسان أن يترك سدى L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ألم يك نطفة من مني N'était-il pas une goutte de sperme éjaculé ثم كان علقة فخلق فسوى Et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement, فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى puis en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts